Ya, ya, ya. Hey, masacre, masacre música. Van arriba, van arriba, música. Van arriba, arriba! arriba, arriba. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Van arriba, van arriba, just wanna like us. Let's go, let's go. Puerto Rico. Latino. Santo Domingo. Where we at? Where we at? Where we at? Where we at? Ah, ah. Sí, sí, sí, sí. Las mujeres. Yeah. Sí, sí, sí, yeah. sí, sí, sí, yeah. sí, sí, sí. Yeah. Sí, sí. Yeah. Sí, sí, sí, sí. You know what time it is. You know what time it is, Daddy. Hey, Come on, Florida. Hey, Massacre King. de la de la arriba! arriba todo el mundo, puñete! Yo no sé lo que tú tienes, Eva, oh, Es algo grande que me saca de concentración. Ay, mira qué soltura, como Beto. ¡Todo el mundo Yo no sé lo que tú tienes, Eva, oh. Es algo grande que me saca de concentración. Ay, ah, mira qué soltura. y grande, demasiado grande, mátalo, Kelly, Me lo sí, así, viéndote caminar con eso ahí. Apretado, te mami. Apretado, yo bien loco y apretado. Te mami. Apretado, y yo bien dice, y no lo dejes que Échate pa' acá, quiero verla. Este sí que sabe. Solo avísame que no me mames. Que tú haces, a Solo Solo explícame, dímelo mames. Mano arriba todo el mundo. Y yo, no sé lo que tú tienes, ese mahón. Es algo grande que me saca de concentración. Ay, mira que soy tú, Dice, como me to' Y yo no sé lo que tú tienes, ese mahón. Es algo grande que me saca de concentración. Amiga, ah, que sol tú. Let's Let's go! me yo, güey, yo la vi. Déjame ese casito a mí. Tú pareces más suelto, pero yo soy más de aquí. Y tú quieres ver igual como se hace Dime una cosa, como se hace. Lengua por fuera, sin pedo. Como sea, acarícialo, bendícelo. Se te fue fuego Si me lo digo yo. Si te quieres probar, pues pruébalo. El pelo por la espalda, sucio. Te mata, se yo. Eso ya se terminó. Oh, quiero, quiero, quiero que tú comiences a Yo quiero, quiero, quiero que te pare. Yo quiero, quiero, quiero que tú comiences a yo quiero, quiero, quiero que tú comiences a moverte. Que te pare aquí el frente. Yo quiero, quiero, quiero que tú comiences a. Oh Yo no sé lo que tú tienes, Emma. Es algo grande que me saca de concentración. Mira que soy como me soy tú. No te escucha. Dice, y yo no sé lo que tú tienes, Es maón oh, oh, oh". Es algo grande que me saca de cosecha. Pues mira que soltura. Sí, como soltura. A mí, hey. como a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Yo. Chabotamote iwa on tiempo. ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los Yeah, Yeah, yeah, yeah, Tú sabes que esto está cabrón, papi. Trademark Productions. Okay. Okay. Esta es mi segunda vez aquí en cantando. Y sabes que esto está cabrón, Tampa. Oh, esto está bien y puta, loco. Ah. Muchos latinos, muchos puertorriqueños, muchos dominicanos también en la casa. Oh yeah. Tú sabes, masacre música ya está la hacienda y ya. Ya tú sabes, así, así, así. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? ¿Quién te dijo que yo estoy aquí? ¿Cómo? A lo mejor está un poco loca. ¿Quién te dijo que...? ¡Ey! baila pa' acá, pa' que hay. ¿Quién, te, dijo que yo estoy? Dice, dice, a lo mejor está un poco Dice, yo no me quito, tú sabes cómo le meto. No sé tratar de sexo, mami, yo soy un experto. Pregúntale también a ella sin que sabe de eso. Pero mira si te pero mando que está suelto. Permiso de la gueto, todo la viste. Mala mía. Pero eso tiene algo por ahí, yo no sé. No sé, yo no sé. Permiso, mira, yo, bueno no la viste bien. Me equivoqué, pero eso tiene algo por ahí, yo no sé. No sé, no sé. Dice, ¿quién te dijo que yo estoy quitado? Tráela para acá. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Tráela para acá. A Eso fue de momento la vi solita, sola caminando de Corillo. Busca de un bobol. Dice, pásale. Un wiki wiki ah, rapidito ah, donde se. Ah, un wiki wiki. Para dentro. De eso. vanga era wiki. Vangaera. Pa' bajar Estamos en el 2010. Pa' abajo y para arriba afeitado. Así que motiva. Sexy y exquisito. Mami, pa' que dure el bellaqueo. Seguimos guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Dice, guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Dice, y dice, guaya, guaya, no diga nada. ¿Cómo? Guaya, guaya, no diga nada. Corillo dice, dice, dice, y a la hora bella que yo me convierto en shinobi. me va a desatar un poco de shinobi, un poco en la caja, un poco en la a veces dice sí, sí, que. Y cuando yo te doy, doy. Y cuando yo me. El correo me llamo aquí. Vayamo. ¿Qué más tú quieres de mí? A veces dice sí, sí, que. Y cuando. Ponce. Como. Cagua. Carolina. ¿Qué más tú quieres de mí? Dice. ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? La mujer. Puñeta, todo el mundo conmigo dice, dice. Guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Y a la hora del yo me convierto en Sinobi. Un prema eso, toma un poco de. Un poco de la. Un poco de la. ¿Qué más tú quieres de mí? A veces dice sí, sí, quieres más. Y cuando yo te doy, doy, doy, te quejas. Y cuando yo me activo, dice, ¿qué más tú quieres de mí? A veces dice sí, sí, quieres más. Y cuando yo te doy, doy, te quejas. Y cuando yo me activo, y aquí, ¿qué para ti, Guaya, guaya, no diga nada. Espérame eso, espérame eso, espérame eso Masacre Música ya está la tienda. Quiero ser aquí. Oh, yeah. ¿Cuántos aquí apoyan a De La Ghetto y Masacre Gang? Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, day, oh, day, day. Ya tú sabes. Ey, la próxima canción que voy a cantar es un clásico. Todo el mundo dice conmigo, todo el mundo que hizo. Ma, hecho. Tengo una sorpresa y te la voy a. No se escucha, dice, dice. Déjame ver tu cuerpo sudando. Tu mirada me está provocando. Hay algo que hey. me está Suéltala, suéltala. Poro, poro, poro. Poro, poro, poro. Poro, poro, poro. Todo el mundo. Ah, ah, para acá tengo una sorpresa y te la voy a dar. Mujer, déjame ver tu cuerpo sudando. Tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está buscando más. Y yo quisiera. Tu cuerpo sudando. Oh. Tu mirada me está provocando más, porque tú quieres más. Que te jalen por el pelo y que te azote. Y digo, porque te jalen por el pelo y que te azote por detrás. Y digo, porque tú quieres más. Que te jalen por el pelo y que te azote por detrás. Y digo, dale. Yeah, cheesy top hijo de puta calladita. Top Dice, a smoke pretty Station. en la vara. Observando cuál será mi próxima presa para coger. Eh. Y que tú quieres que esta azote te que en la cama de suelo. Toda la noche hasta el amanecer. Se me activa eh. Déjame cogerte la señal, mami, tócate. Si no solo, enséñame de tu destreza. Soy solo y ya con mujeres. Dice más. Echa pa' acá. Tengo una sorpresa, te la voy a dar. mujer, déjame ver tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está gustando más. Y yo quisiera ver tu cuerpo sudando ah. Tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está gustando. Ella que esas que le guste. ¡Vamos! se quita la ropa peleando. Conmigo se envuelve. Rápido lo resuelve. ella es de que le Mambo. Se quita la ropa peleando. Conmigo se envuelve. Rápido lo resuelve. Dímelo más, que te apretí, y te abracen. Dímelo más, que te caricen todas partes. Dímelo más, mucho placer voy a darte. Dímelo más, de la que tú quiere amarte. Dímelo loco que te, de, dice dímelo que, que te rompa la crica. Dímelo que, que te rompa la crica. Dímelo que, te rompa la, dice más. Echa banca, no se escucha. No sorpresa. Más duro, más duro dice, mujer, déjame ver tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está buscando más. Hay algo de ti, hay algo de ti, hay algo de ti, hay algo de ti, hay de ti. Será su culo, brincando. Será su culo, brincando. ¿Qué? Será su se da su culo y dice, hasta la mano si tú fumas marihuana, hasta la mano si tú... ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta la mano si te gusta sin barro! ¡Hasta la mano si te gusta sin barro! ¡Hasta la mano si te gusta sin barro! ¡Qué activa era My la gran puta! ¡Fucking Tampa! Saludos a Félix, el pana mío Félix que está por ahí. Ya ah, tú sabes, gente de Puerto Rico, La Perla, Bayamón, Puñeta, Ponce, Carolina, Ponce, Santurce. conmigo, cabrón. Oh, yeah. Ya ah, tú sabes. ¿Dónde están mis boricua? ¿Y dónde están mis dominicanos? A lot of sexy Dominican ladies in here. ¿Tú sabes que oh, yo soy yo represento los dos bandos. Tú sabes, mitad dominicano, mitad Puerto Rico. Criado en Puerto Rico. Sin miedo. Ahora voy a cantar mi canción nueva. Dice así. Chica, no te hagas que te gusta a ti. Sexo, alcohol, nada más. Cada vez que vino está pendiente a mí. Te puedo observar. Te gusta que te celen, que peleen por quieren que peleen por ti. Se te nota. Masacre. Los peleos por arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Gol! ¡Oh, yeah! no te hagas sé que te gusta a ti. Sexual con la más cada vez que miro está pendiente a mí. Te puedo observar, te gusta que te celen, que peleen por ti. Otra paranulera, vaya boca, wey Se te nota, se y más duro como dice, se te nota, dice, se, dice oh, dice, sin drama, oh, y que tú quieres mama, ponte acariciar el nene pa' que vean mama, donde sea como, Mary Jane y polvo, de la, escupiendo polvo, hey, oh, el sonido de la batería. Aprovecha que esto no se da los días. Vamos No, la gente pose puñeta. Hey, hey. Yo sé que tú me has visto en los videos y me has escuchado en la radio. Dice, y no te haga la loca. Que Se te nota. Yo sé que tú me has visto los videos. Y me has escuchado en la show. Y no te haga la loca. Dice, se te nota. Chica, no te hagas, sé que te gusta a ti. Dice, sexo, alcohol, nada Cada vez que miro está pendiente a mí. Ah, te voy a gusta que hey, hey, hey, hey, otra farandulera Te canta el banqueo mi manera ve. ¿Cómo? Más duro y más duro como dice. Yeah. La gente VIP. Sin problema, si te gusta yo sé que te encanta Desorden y tú quieres ver igual lo no mi cama No me importa lo que tú quieras ser Dímelo si que la izquierda No me importa lo que digan y la gente lo que quieran joder Que ellos van a hacer, tú eres para mí, mí, mí Te rompo ese cri, cri Dice, girl, yo sé que tú me has visto en los videos Dice, y me has escuchado en la radio y no te hagas la loca. Se te nota, chica, no te hagas, sé que tengo a ti. Dice, a ti sexo a ti, Cada vez que nota te siente a mí. ¿Qué puedo hacer? Después de que te salen que peleen por ti. Otra fanadulera. Te encanta el estilo, mi manera de vestir. se te nota, ¿Cómo? se y más duro como es. Dice. ¿Cómo? Párame, sai, párame, sai, párame, Un poquito agüita. Yo, todo el mundo conmigo. Ahora vamos por otra clásica, otra clásica, otra clásica. Un clásico, un clásico. ¿Dónde está mi fanática? ¡Ey, ey, ey! ¡Let's go! ¡Heads up! ¡Heads up! una huya! Ah fuera de este mundo ella eh. Todo el mundo, las mujeres. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Y fuera de este mundo ya Dice. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Ah. Ah. Ella es una fanática. Adicta a mi flow, fanática. Uh, con su cara simpática. Uh, uh nunca se ve ella es una maniática, adicta mi flow, fanática. Uh, con su cara simpática, uh, nunca se me quita. Ella es una belleza tropical, eso que le gusta pelear sin parar. Suavecito lento que me gusta bellaquial Una brava como, como, como, como. Solo quiero estar contigo esta noche. Torturando, provocando emociones. Solo esperando el momento perfecto. Toca tu piel sin ningún pretexto a lo lento, seca tu momento. Ya tú sabes, mami, lo que voy diciendo. Apúrate, quéreme sin Todo el mundo, todo el mundo. Lo que quiero ser contigo, mami, es bailar. Tu piel rosada All night long, baby. All night long, baby. Y lo que quiero es bailar. Tu piel rosada All night long, baby. All night long, baby. La mujer, la mujer, de ese mundo No se escucha, todo, el mundo aquí. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. ¡Todo el mundo! Dice, fuera de ese mundo. ¡Pose! Dice, yo no sé, pero. ¡Pose, muñeca! Wow es una maniática, adicta a mi flow, mi fanática. Uh, con su cara simpática. Uh, nunca se me quita. Ella es, dice, ella es, ella es. Y dice, hace calor, me voy a quitar la ropa para ti ey, hace ey, ey, ey, hace calor, me voy a quitar la ropa, para ti, bebé, hace calor, me voy a quitar la ropa, ey, ey, ey, ya, ya, ya, ya, hace una calor bien y hueputa. Ya, seguimos rey, seguimos activados, estamos activados todavía. Oh, yeah. Dice, este es el disco nuevo, este es el disco nuevo. Dice, tú te imaginas, chica, tú y yo, en el deportivo con los varones 22. La brisa caniza tu pelo, la cara que el control una osate. Para los nervios, enrólate, ponte cinturón, yeah. Hey. Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir. Oh, shit, suba. Hey, las mujeres para arriba. La mujer para arriba. Lo mujer arriba, arriba, mano. Hay otra, hay otra. ¿Qué? Hey. Tú te imaginas, chica tú y yo, en deportivo con los barros vestidos. La brisa acaricia tu pelo, la gana besarte casi pierdo control. Hey. Para el nervio, enrólate, ponte el cinturón y este. Baby, solo tienes que sí, no te vas a arrepentir tú te imaginas, mami tú y yo Pasando por el mundo de todo esto lejos La oportunidad de estar contigo solo La gana que tengo de tocar tu cuerpo Si necesitas, aquí estoy yo Quiero que, dime sí o no, yeah, yeah. Baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tú no te imaginas mujer, hey, hey. que yo quisiera hacer mm, Besar tu piel, estar contigo donde sea hacerte mi mujer como no te imaginas, mujer? La cosa que yo quisiera hacer Tú, esa tu piel está contigo donde sea. no puedes imaginar. ¡Eh, el corillo. tú no te imaginas. Chica, chica, ponte creativa. Juego de doble sentido, tiene guía fina. Si tú la vieras con el corte que camina. La satería, eso es lo que ella legisla. En la silla, mi posición favorita. Cima de la guada en la cama la tirita. Busca la loción para sobarte enterita. Crema de cualquier sabor conmigo. Todo lo que me pida. Sexo todo el día. Noche por detrás. Tráete a tus amigas. Como calla. Dime que te excita. Todo lo que me pidas. Te lo voy a dar. Sexo todo el día. Se a tus amigas. Como calla. Dime si te excita. La mujer uno No te imaginas, mujer. La cosa que yo quisiera hacerte. Un me tu piel te hago sé el Hacerte mi mujer como tú te imaginas mujer La cosa que yo quisiera hacerte no me tu que está contigo Hacer que mi mujer como quiera Dice, Pasa la mano si tú fumas marihuana pasa la mano si te gusta cinta Hasta la mano la gente vaya a pasa la mano la gente de Ponce pasa la mano la gente de Puerto Rico pasa la mano la gente de Puerto Rico pasa la mano Santo Domingo pasa la mano Santo Domingo a raya que activa era Que activa era Hagamos el amor en la perda. Tu cuerpo me seduce y me sabe a cereza Déjame comerte completa. No sé, mujer. Yeah, yeah. Hagamos el amor en la perda. Tu cuerpo me seduce y me sabe a cereza Déjame comerte completa. No sé mujer. Una pregunta aquí. Una pregunta aquí, una pregunta aquí. ¿Tú quieres maleanteo? ¿Tú quieres un poco maleanteo? Todavía, todavía. Yeah. Yo. Poco somos de calle ahí, somos de calle ahí. La gente la vuelta la gente de la calle, aquí la gente de la calle. La gente de la calle. Oh, yeah. La gente de la calle. La gente de la calle. Oh, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, What, what, yeah. Tú sabes que somos. Ay. El VIP lo hijo de puta aquí, lo que dan tiro aquí, papi. ¿Qué pasó? Uh. Yeah. Somos. Un saludo, okay, let's go, let's go. Yo, no soy sicario, pero jalo cuando es necesario. No quiero ser terrenal, solo un talento de padre. No se equivoquen, no, no. Eh, también tengo inventario en el periódico o en la sección de obituario. De tu corillo contarás a varios. A los cobardes que en vez de cojones padecen tener varios. De niño, vivir la calle diario, cambié la por del micrófono. Ahora más el escenario mía. Desarrollé y no fue culpa mía. Se pillé para y la vela usando todos los días. Mataron a mis socios psiquiatría. Tú sabes que, que esa muerte pudo por culpa mía. Sabes que somos de Hay que ir ahí corazón. Bien, bien, bien. Go, go, go. ¿Qué? ¿Qué? Van arriba, van arriba. Puerto Rico, ¿dónde está? Santo Domingo. Parámese ahí, parámese ahí, parámese ahí. Dice, ¿dónde están todos mis hueputas de la calle? La gente de la calle aquí. Oh, yeah. Oh, yeah. You know, it's a trademark production. Big shout out to Haitian. My nigga Lil Hay right there in La Casa, Lugo. Trademark Productions, all day, daddy. You know how we get down aquí en Tampa, Florida. Dice, traficando a mi manera, trafica traficando a mi manera. Voy sigo, mando, sigo, tirando y joseando. Todo el mundo, traficando, traficando. Sigo fumando, sigo vacilando y joseando. Oh. Me voy cuidando. ¿Cómo dice? Metalo lo feo, me voy cuidando. Dice. metalo lo feo, me voy. metalo lo feo, me voy. Y dice, está lo feo. Confiando. Eh, dice, oh. dice, oh. dice. Ya, párame ahí, párame ahí, párame ahí, párame ahí. Me quieren ver morir, yeah. y tú quieres verme, pues yo estoy aquí. Y no me importa con quién van a venir. 24-7, papi, yo estoy para ti. Dicen que eso que me quieren uh, ver morir. y tú quieres verme, pues yo estoy aquí. y no me importa con quién van a venir. 24-7 Puerto Dicen que son gangsters Son gangsters Dicen que son gangsters La pena son gangsters Wanna see see see. Son gangsters Uh -oh. yeah. Ra, ra, ra, ra, ra, Cuando escuchan la rápida No se va a Y como Ra, ra, ra, ra, ra plaza me la después plaza me la después Ra, la, la, la, la, Escucha el sonido de la rápida. No falla, no falla, no falla, no falla. No, escucha el sonido de la rápida. Ah, no falla, no falla, no falla. Cuando te toque de frente con la rápida, dice directo pa' tu cara, pa' tu cara, pero asegúrame que está. Me quieren ver morir, si tú quieres verme, para pues, estoy aquí. Y no me importa con quién van a no. 24-7, papi. Dicen que son gangsters. Son gangsters. Pues gangsters. La vela son gangsters. You wanna see gangsters, Corre. Para, para, para. Uh, oh, Dice ra, ra, ra, ra, ra. ra. Oh, shit. Como se oh, van a cagar. La gente dirá, ¿quién está borracho y bien loco esta noche? Bien borracho y bien loco. Ya, ya, ya. Ya voy a saber algo. Está para las mujeres. Está para las mujeres. Está para las mujeres. ¿Cuántos aquí, cuántos aquí creen en el amor? Dice, dice. Silencio, por favor. Dice, mami, está para las mujeres. Dice. Es difícil quererte y estar aquí. es difícil. Todo el mundo. Saber que te ama. Yankee, este es para mami. Saber que te. Muy difícil. Suéltala. My ladies, hands up, my ladies. Hands up, my females. Hands up, hands up, hands hands up, hands up. Hands up. Mano arriba, todo mundo, mano arriba, mano arriba, mano arriba, del agua al lado. Toma el agua al lado. estar aquí. Es difícil. Saben que te a ¿Cómo? Que que. What, what, la bola, te la bola, te la No que te vi, pa. Ah. Pensé que era como una tienda te amaba eh, Porque mi vida sola oh, Y siempre quise conocerte Conocer tu problema, resolver Y tratar de consolar consolarte amor Adito por la ciudad, sí Que me mi sí Que me hace feliz Todo el mundo get eh, it up? Muy difícil. Can I get it? Muy difícil. Oh. Tú sabes que te extraño ma Girl, and you know it's no lie, lie, lie. Es que yo no puedo entender. And I wonder if you fall in love. Me muero por tu amor and I never want to be alone. la. Las ah, ah, ah. mujeres. Miren mi vida, miren mi luz, son para vivir Continuar con la lucha que llevo dentro de mí Miro Miro cielo, buscando la respuesta Le hablo yo a ver si él me contesta Pegamos juntos como pan y Nutella Perdóname si te traté con una cualquiera Nunca pensé que mi vida sucediera como un juego Todo el mundo.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 y así no puedo vivir. Oh, oh. Tengo que estar contigo, con ella. Párame, ahí, párame, ahí. Ese es del disco, ese es del disco, ese es del disco. Yo. Ahora veo a mi canción favorita. Esta canción aquí, esta canción aquí, son para esas sensaciones. ¿Dónde ¿Sabes lo que te digo? Para esas sensaciones. ¡Ey! ¡La mujer! todo el mundo! Ella es la sensación del Sí. Morena, latina, fina cuando ella no Bayamón, Bayamón. Ponce, Ponce, Ponce. La sensación del bloque, nena. Será su pelo.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 Déjame acercar y por el bloque Caminar contigo. ¡Ey! hey. Ella es la sensación del Sí. Una morena latina está fina cuando ella se su... No sé. No sé. Ella es la sensación del blog. Una morena latina está fina cuando ella se da su. No. La morena ella su culo. Todo el mundo. Que la mujer. Oh shit, qué activa era. Dice, dice, hey, y hay palo hay más palos, hay más palos. Dice, y aparentemente no, y no ¿Para aquí. Más duro, más duro. Dice, dice ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez. Dice. Suéltala. Oh. oh, oh, oh, oh, te la quieto, te lo quieto, te lo meto más. Dice, ya que más, Todo el mundo, todo el mundo todo el mundo, todo el mundo. Aparentemente, y no te. Dice, oh, oh no. Que se escuche. Oh no. Y si tú superas. que yo dame. Dice, oh no. Oh no. Y aparentemente, ah. si no te quieren conmigo. Dice, oh, oh no. Oh no. Ah. Si tú superas. no me quiere por mi flow, nena. Por lo mucho que te quiero, mami, oh, nena. ya no sabes lo que siento, mami, oh, nena. Y no puedo entender por importancia pero a me la elegancia. Tengo diamante, placer en mucha fragancia. Nada que envidiar, Tengo llamar Dice, si tú quieres, vamos. Hey. A un lugar seguro que te va a gustar. Oh, se siente bien. Dice, besarte se siente bien. A mi callejón te voy a llevar. Muchas cosas lindas vas a disfrutar. Uh, dice, no sé qué te va. La mujer es soltera. Dice, y aparentemente. Y no te quieren conmigo. ¿Cómo? Oh, para eso, párame Dice, dice, y si te supieras que yo. Y también. Dice, oh ah. no. Yo tengo lo mío, mami. Bora mexer, bora mexer, bora mexer aí. Todo mundo comigo, todo mundo comigo, todo mundo comigo. Minha seguidora. She got, she got the body and the looks to kill blue eyes, man. Make a nigga feel ill, girl. Ooh, uh, you know it's a deal, girl. Ooh, can't you see, uh, girl? Perdóname el atrevimiento. Então. Cuando yo me seco a tu con Tu piel me causa situación Si tú me quieres, besame la boca ¿Qué dice? Y aparentemente no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que se escuche, que se escuche Para mesa, para mesa, para mesa, para mesa Yo, yo, yo, yo I wanna know, I wanna know Do my ladies run this motherfucker? All do my niggas run this motherfucker. Hell yeah! Oh shit. Yo, yo, yo. I no, that I get. not I don't know. don't say Let's do this again. Hold on, hold on. Let's do this again. I'm gonna go with my niggas. You gonna go with the ladies. What he you say? Do my niggas run this motherfucker? Or do my sexy ladies run this motherfucker? Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. What the hell was that? I didn't what do that, that, shit. What do you mean up, do that man? shit? What the hell was that? And what you you do this? Nah, I don't do that shit neither, <laughs> nigga. You my nigga, dog. Yo, we chilling, yo. Una pregunta aquí, una pregunta aquí. Where my rider bitches at? Where my rider bitches at? Where she at? Where she at? I'ma see no Mommy is a rider, simple as can be. She gon' do anything I tell her to do for me. Situation takes fire, she ain't gon' leave. I tell that bitch fire, and she gon' scream. Ooh, mommy is a rider, simple as can be. What? She gon' do anything I tell her to do for me. Situation takes fire, and she gon' I tell that bitch fire, and she gon' squeeze. You know what time it is. Súbelo, súbelo, súbelo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, go. Mariah, triple and skimpy. She gon' do anything I tell her to do for me. Situation takes fire, she ain't gon' leave. I tell that bitch fire, and she gon' scream. Ooh, mommy is a rider, simple as to be. She gon' do anything I tell her to do for me. Situation takes fire, she gon' leave. I tell that bitch fire, and she gon' scream. Listen, listen. Mommy love the street, she ain't ever, ever home. Only time she used the witness is to watch the chrome. So special, yeah, you can call her 38. Don't like to cook, but keep the work up on the dinner plate. Still hit the stove when it's time to go see now. And still hit them shots fire when I tell her why. She like Bonnie Clyde, you can catch her by my side. Friends come and see the world when it's time to fly. Mommy down and ride. That's how it's gonna be. Three keys in the trunk. Now she driving a V. Decent. That's why she got it all. Jordans to the high Tattoo on lower back. Said mommy is a rider. Simple as can be. She gon' do anything I tell her to do for me. Situation takes fire. She gon' leave. I told that bitch fire, and she gon' sleep. Ooh, mommy is a rider, simple as can be. She gon' do anything I tell her to do for me. Situation takes fire, she ain't gon' leave. I told that bitch fire, and she gon' squeeze. I told that bitch fire, and she gon' squeeze. Tell that bitch fire, and she gon' squeeze. aquí. ¿Dónde aquí? aquí. Blow, blow. Carolina, Cabo, Puerto Rico, Puerto Rico. Dice, que you the talk to talk to him. Ain't no nigga wanna fuck with this. Y tú quieres averiguar, just as a click, si cojones me tiene. Y tú uh. quieres averiguar, pues no se vende, que tú pretendes. Tú puedes perder todos los días, porque tiene un pípalo. Es una caja de blog, y tú puedes escribir todo. se la... Si se pone puto, ya tú sabes. Donde sea, Ya se pone Hey. Sea, sepa vecindario, si se pone bruto ya tú sabes la forma. Donde sea, siempre varios vea, donde sea, come, come, come. Hey. A los 24 blin bling tu ropa. Yeah. No se puñeta, porque andas con un puto. Andas contigo, pose puñeta, con flow. ¡Vaya, ¡Vayamos! ¡Puerto Rico! ¡Santo Domingo! ¡Positivo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nah! Párame, soy, párame, soy, párame, soy, párame, soy, puñeta. Y dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice. Sona, the gangsta. Este es mi mundo re. Va a llegar, hola. Y al muévelo. Oh. ¡Todo el la Mira el mira Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, Puerto Rico, mano arriba. Pues mano arriba, Puerto Rico, mano arriba. Santo Domingo, Cibao, Santiago. Solo, don está Este se me real. Va llegaron los. Ya el bebé, Oh, oh, solo. Este es el Ha llegado Oh, oh. Bienvenido a mi isla de la muerte nos pasa los 21 todo suerte Mucho vino delante del juego No conteste me se te la envidia Papi como dice oh. que vale que tú tengas tu bolsa. Da la hora de usarla Tú te cagas la ropa Ile che vale che tu tenga cogliare Mentre mi sacrifico de todo tipo animales Y de que vale que tú tengas tu gente cuando tu misma gente del barrio te quiere la muerte. So hood, so fresh, so gangsta. Don't care. I'ma have the flash. Whoa. So the gangster. Hey. Hit the seven. Gang. I don't love players. Oh. Gang clubbing low. Oh. Shona. Uh, the gangster. Hit the seven. Ya muévelo, oh, oh. Ya muévelo, oh, oh. Ya muévelo, ya ya muévelo. muevelo lo. mira, eso. mira, mira, mira. Vamos a tranquilizarnos, mi gente. Que este show todo el mundo aquí. No vengan a oh, cagarlo, ¿sabes lo que te digo? Si yo me voy para el carajo, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Get them all on stage. Get them all on stage. Get them all on stage. A la competencia. Yeah, we good. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Yeah, yeah. Now it's a little more cozy up here. Suela la suela muere. la mujer. Ven acá, rubia. venga acá, las dos. Verónica, venga acá, Verónica. Silencio, silencio, por favor, silencio, silencio. Silencio, dice, dice, dice. Pues. Check this out, check this out. Dice. Ella quiere que la toquen, toquen. Oh, ella quiere que la besen, besen. Ella quiere que la monten encima para ver cómo. Ella se luce, luce. Oh. Cuando la pone la luce, luce. Ah. Let me go, but it's bad as hell. And she knows how to use it, use it. Hey. Where's my beautiful Tampa ladies? This is There's a few in the this building. Shit, this ain't the old, but this shit right here. This shit right here. Yeah. Yeah. Yeah. que te besen, que te toquen. Masacre. Latino. Yo sé que tú quieres. Ella se luce, luce. Oh! Ah! Bad as hell, and she knows how to use it, use it. Can I get a get a talk and talk and go? Can I get a get a ah? Can I get a monte encima para ver como rompo? Ella se cuando le pone la luz, get ¿Qué Kaiser? Talk to Kaiser. Tell him Kaiser. Tell him Kaiser. Tell him. Baby girl on the road with a gangster like me and that's cool Acting like she do know that I already know she is bad news Lo que tú quieres ser, yo te lo voy a You can go on top to tu piel not the miel Anything you want You wanna roll through the hood like it's all good Talk shit about the weed like my dog would Thinking you gon' play me, but you're not Cause all you gon' get is Nigga, nigga, talking, talking Nigga, nigga, it. Ella quiere que la boten encima, para ver mí como crece, crece. Ella se luce, luce. Cuando lo pone la luce, luce. Baby girl, but it's bad as hell, and she knows it. Ella quiere que la toquen, toquen. Ah. Ella quiere que la besen, besen. Ella ah. quiere que la boten encima, para ver cómo crece crece. Ella se luce, luce. Cuando lo oh. pone la luce, luce. Baby ah. girl, but it's bad as hell, and she knows how to use it. Good, Tell me how you dance. You got the body, Oh. My eyes will tell you drop it. So baby, won't you do it to me? What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, Tell me how you did. You got the party Oh. My eyes are how you. But baby, won't you do it to me? Just tell me what you like, what you wanna do. Just wanna do. That's what I like to do. Don't, don't. Yeah, uh. can I get a blessing, blessing? Yeah, can I get a botella encima para mí como que Ella se luce, luce. Cuando la pone la luce, luce. Every girl about as bad as hell, and she knows how to use it, use it. body bad as hell, plus you know how to use it, miss. I want you to grind on my stick, same way do a pool stick tip. What? She wanna ride in the bed, then bring out all of her friends. What? But five plus five don't fit in, but this one you call a ten. Oh, Lil Mama get the party poppin', my eyes on the way that she drop it. The way the malas is el rompo No stopping where you wanna go? Top four, top sweet, ain't nothing at all. La Baby girl, Lo Bello. let's go. Ella quiere que la toque, toque. Ella quiere que la. Ella quiere que la monte encima. Ella se. Oh, yeah. Ah. Baby girl, but bad as hell. Ella quiere que la. Ella quiere que la. Ella quiere que la monten encima para ver cómo. Y si yo digo de la, de, dicen ghetto, de la, de la. Y si yo digo siala, todos dicen madre siala. Siala. Madre. Y si yo digo free, ustedes dicen tempo. Free, free, free, tempo, free. Vamos a singar todo el mundo. Gracias, que voy a estar en el aquí vacilando. Lo quiero un montón. Masacre musical.